Вона трималася на одній корі. Була уражена снідом. Хвороба вже нищила її. Вона здогадувалася про те, і це ще більше робило її зухвалою і позабродськи жадібною до насолод. Володимир зайшов до їдальні, дістав із аптечки дімедрол, випив таблетку і знову ліг. Сон зморив його відразу щойно склепив повіки, як перед ним розверзлася чорнюща, як смола трясовина. Вона засмоктувала його. Володимир бив руками, бачив свої брудні пальці, хватався за неї судомно, прагнучи вибратись на сухе, але суша зникла. А липке і осоружне баговиння нагадувало безкрає море. Вона підбиралася усе вище і вище і сягнуло грудей. Він бив по ньому руками, але воно зловісно човкотіло, булькало і поглинало чоловіка. Коли добралося до губ, Володимир закричав. Відчув у роті липкий смак багна, і все раптово зникло. Чорнота ковтнула його. Прокинувся мокрий від жаху. Побачив липневий сонячний ранок, що заглядав у його спальню, і полегшено зітхнув. Чув власне серцебиття і неприємне тремтіння у всьому тілі. Володимир пожував нижню губу, оговтався, а тоді взяв телефонну слухавку. і набрав Оленин номер. Вона довго не озивалася, нарешті почувся сонний, невдоволений голос. Нужно встретиться, сказал, привітавшись. Чего так рано звонишь? Ты же знаешь, что я в это время сплю, а работаю, когда ты спишь. Выспишься. Это срочное дело. Игра стоит свеч. я приеду к тебе через час. Нет, через п'ятдесят минут. Почув короткі гудки і лайнувся. Швидко зібрався і виїхав із свого розкішного, схожого на фортецю дворища, що неподалік Печерської лаври. Ранок обіцяв денну спеку. Мерседес зупинився неподалік під'їзду, де стояли люки із сміттям, яке кілька днів ніхто не вивозив. Несло смородом. Володимир скривився і кинув охоронцеві. Жді мене в машині. Вибіг на другий поверх, сплюнув собі під ноги, дивлячись на облуплені стіни, недопалки, сміття. Натис на кнопку дзвінка. Олена відчинила, не приховуючи свого невдоволення побачив постаріле якесь висохле обличчя, давно не мите волосся і аж остовпів. Стояв свіжий, елегантно одягнений, неначе викупаний у французьких парфумах. Дивився на неї з відразу і думав, як він міг лягти з нею в ліжку і займатися коханням. Ця негарна, неохайна і неестетична жінка могла викликати в нормального чоловіка одне почуття відразу. Значить, я ненормальний, сказав подумки і іронічно усміхнувся. Зайшов до кімнати, гидливо подивився на зашмульгане крісло, на яке йому мовчки показала Олена. Заперечливо похитав головою і коротко, по діловому виклав суть справи так мов би йшлося про якусь дріб'язкову послугу. Олена слухала і хмурніла. Я не убійця. поняв? Володимир яхидно засміявся. Той сміх образив Олену. На її блідих щоках з'явилися дві рожеві плями. Уході, вона показала на двері. и не вызывай во мне плохих чувств. Ты знаешь, чем это может быть для тебя чревато. На забруднених хтивих вустах в мен зникла посмішка, і він кинув. Ну ладно, как говорил дедушка Ленин, мы пойдем другим путем, батенька. Желаю успіха. Олена зачинила за ним двері, пішла на кухню і поставила чайник на плиту, прислухалася до голосу диктора, що нісся з радіоприймача, прослухала всю інформацію. Диктор повідомив, що спалах холери охопив південь України. Є її спалахи і на Донбасі. До того ж, він страждає од нестачі води посухи, спеки. А в місті, з якого вона тиждень тому повернулася, сталася велика аварія. Прорвалися каналізаційні труби і нечистоти потрапили у водогін, забруднили питну воду, спалахнули інфекційні хвороби, місто у спеку задихається без питної води. Ось він результат. Олена багатозначно порухала бровами. Спливла далека осінь. Центр, куди її вперше повезли, і вкрадливий голос мага. Будешь работать во имя возрождения Киевской Руси и прихода Мессии. Кузницей кадров Малороссии будет город Ха. Оттуда будешь назначать королей и колхозников. Они куклы веревочки и кукольники в Москве. Местом нашей же основной работы будет русский город Икс. Олена хотіла заперечити, що це українське місто, але лише запитала, а почему не Київ? Потому что он будет сильно сопротивляться. Там много церквей лежат мощи святых. места много верующих националистов. А в этом городе все иначе. Он воспринял идею единства Киевской Руси, там уже работают наши люди. Организовано много всевозможных организаций, возобновило свою деятельность братство, разные секты, кришнаиты. Космос рассчитывает на этот город и дает установку на него. Это наша колыбель. Олена за завданням центру їздила в те велике українське місто, читала лекції у великих і малих аудиторіях. За кілька днів до своєї останньої поїздки під час медитування бачила видіння. У місті, в яке мала їхати, паніка, колотнеча, брудні каналізаційні стоки потрапили в питну воду, і цього разу видіння справдилося. Хотіла б зректися центру, мага, цих категоричних викликів на побачення, зректися страхітливих завдань, які одержувала від центру. Перед нею центр поставив непосильне завдання, яке вона не може виконати. Не тому, що не хоче, а тому, що нічого в неї не виходить. Під обстрілом патріарх, Василь і Тарас. А вона мріяла про той час, коли її ніхто не викликатиме, не даватиме страшних завдань, не нагадуватиме про долг перед родиною. Хотіла працювати у своєму оздоровчому центрі, але та могутня машина, важливим гвинтиком якої була і вона, вимагала обертів, бо працювала на унікальному пальному крові тих, що ненавиділи велетенське капище імперію. Дзвінок пролунав коли Олена знову зібралася спати. Почула у слухавці знайомий голос і отерплався. Заброда встигла подумати, таки пішов іншим шляхом і надійним. Перше було бажання не піти на побачення, але в уяві пропливли давні кадри, які на щось показували їй, посвячуючи в роботу. Тримаючи в руках слухавку, побачила моторошне жерело печі, корице, схоже на домовину, у якому прив'язаний чоловік силкується розірвати канати і вистрибнути. Цей кадр спливав щоразу, як Олена не хотіла йти на побачення чи відмовитися від завдання. І вона пішла. Її чекали на березі Дніпра. Олена побачила знайому постать колись струнку, тепер сутулувато і постаріло. Зник русявий колись густий чуб, і з'явилася поріділа сивина з помітними залисинами. На колись гарному, з правильними рисами обличчі висіялися зморшки, а від куточків губ залягли дві глибокі складки. Олена перехопила важкий холодний погляд. Він мов би, дивився на Дніпровську гладінь, а бачив її іронічний усміх і ледь стримуване роздратування. Я знаю, о чому йде річ, сказала тихо і закрокувала поруч. Но «Ну, отказываюсь это делать. Я не убийца, повторила те, що недавно говорила Володимиру. Чоловік зупинив на ній дві холодні крижини. Зіниці мов би, прострілювали Олену, але вона поставила перед ним пучком холоду уявне дзеркало. Чоловік відчув слабкість і втому, однак впевненості це не погасило. Ета не просьба, ета приказ вистрелив по ній двома короткими реченнями. О морали и совести давай лучше не вспоминать. Вы хорошо потрудились во многих городах Украины. Люди в основном мыслят в правильном и нужном нам направлении кокетство ні к чому. Іначе він помовчав, вдихнув розгарячіле повітря і додав жорстко: Ваша жизнь превратится в ад. Она уже превратилась, сказала Олена и зітхнула. Очищение земли от ненужных и вредных людей — удел великих, удел победителей. Так всегда было. При Иоанне Грозном, Петре Великом, Екатерине II, Леніні, Сталіні. Він вмовк. Мовчала і Олена, слухала шумовиння хвиль та шерхіт піску під ногами. Чоловік повернувся і пішов. Олена провела його довгим поглядом. Щойно переступила поріг квартири, як почувся довгий настирливий дзвінок у дверях. Вирішила не відчиняти, але дзвінок пролунав удруге вже настирливіше. Вона відчинила, побачила заброду його нахабну переможну посмішку і дратівливо пересмикнула плечима. Заброда мовчки зайшов до кімнати, поклав на стіл тисячу доларів і сказав багатозначно. «Это гонорар за хорошую работу, которую ты верно сделаешь отлично. Я сегодня иду на футбол. После матча заеду и ты мне все расскажешь. Нам нужна Украина, но без этой мрази. Поняла? У меня сегодня день рождения. Это будет твой самый большой мне подарок. Він зник так швидко, що Олена не встигла промовити жодного слова. Дрібними кроками міряла кімнату. Зміст почутого нарешті сформувався в чітку думку. Вона має лише заманити Тараса в пастку, а все інше зроблять без неї. Про час операції повідомлять. Стрілки годинника рухалися повільно, Олена нервувала.